Quon hesti homenus e anthropos kai quon anthropos tis hetoi maze deipnon hestiason tinaton filon auto e kai hode quon auto allon cuna e legon o file deuro syn deipneson moi hode proselzon kairon histato blepon to mega deipnon boon en thai cardia babai pose moi chara arti exapinaios efane trafeso mai tegar kai eis coron deipneso hoste me aurion me da me ge peinasai tauta cathe auton legontos tu kunos kai hama seiontos ten kerkon hos de eis ton filon tharuntos, ho mageiros, hos eide tuton hode caceise ten cercon peristrefonta, catascon tascele autu, eripse parachrema exothen ton thuridon. Hode cation apeiei megalos crasdon, ton tis de cunon, ton kathodon autoe e sunanto onton e perota pos ed deipnesas filos hode pros auton hupolabon efe ectes poles poseos methus theis huper coron ude ten hodon auten hothen exelthon oida ho musos de loi hoti u dei tharein tois exallotrion eu poien epangelomenois.